بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وثلاث مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يديه عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم चओ त मूं ॼाऊं जेकर तव्हांखां घुरंदो हुजां को अजर त उहो आयो तव्हांखे मुंहिंजो अजर जेको आहे सो अलाह ते आहे ॿिए कंहिं ते कोन्हे बेशक अलाह जेको आहे चिटे थो हणे थो विझे थो मुंहिंजे दिलि में हक़ सां ॻाल्हि उहो ॼाणंदड़ आहे ग़ैब जी ॻाल्हियुनि खे बातिल जेको आहे की का शइ पहिरियों दफ़ो ठाहे थो सघे न की उन्हनि ॻाल्हियुनि खे को विराए थो सघे मतिलबु बातिल जेको आहे सो नथो करे सघियो आहे जेका हक़ु करे थो अलाह करे सघे قل ان دللت فان ما دل ولا نفسي چو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ت جے کر آں گمراہی تے ہو مثال طور وٹ جے کر مثال طور تے جے کر آں گمراہی تے ہو جاں تا او پنجے ان میں پنجے لایا گمراہی میں پنجے لایا تا کھنی مو کے نہ منو منو تاں دی مرضی ہے دل على نفسي او پنجے پان تے جن جو متاثر تھیندو او بھوگن پانی وان حدت ایتو ऐं जेकॾहिं हिदायत ते हुजां हिदायत ते आहियां ऐं आहियां बि हिदायत हिदायती रबी त मूं ते इन करे आहियां इहो हिदायत ते जो मूं ते वही थो मोकिले अलाह ताला वही मोकिलियो आहे यू हॉल लई हाणे कज़फ जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो जाल हक़ जो बि लफ़्ज़ इस्तेमालु जा ऐं हेॾां हाणे वरी लफ़्ज़ पंहिंजो यू हा वही जो इस्तेमालु हाणे वही जो सम्झणु खपे पोइ अंग्रेज़ी में के तर्जुमा कया न कंहिंखे लज थी थिए त वेही जी ॻाल्हि कीअं करियूं जिबर किथां आणियूं हीअं करियूं हूअं करियूं पोइ हाणे इन करे इंस्पिरेशन था इस्तेमालु करियूं पोइ हाणे अब्दुला यूसुफ़ अली वरी उहो इस्तेमालु थो करे मतिलबु वेही रिवल्यूशन थी थिए अलाह ताला मूंखे वेही थो मोकिले भई जे लफ़्ज़ खां सवाकी ॻाल्हि सुञदासूं कोन्ह त छा आहे ॻाल्हि अलाह मूं ते वही थो मोकिले ऐं उहो ॿुधंदड़ आहे ऐं वधीक वेझो आहे वलो तरा वलो तरा हाणे वलो तरा ई टियों दफ़ो वलो तरा पहिरीं उहो मिसाल ॾिसी जेकॾहिं हुननि खे ॾिसो हू जेके मुस्ताफ़ आहिनि ऐं उहे जेके मुस्तक़बरी आहिनि उहे जहन में छा था था कनि वरी थोरो अॻु में पाण ई पढ़ीसूं आयत वलो तरा थोरो अॻु में पढ़ीसूं त जेकॾहिं तूं ॾिसी हुननि खे मतिलबु त हुनजो हाल हाणे इहो ॿियों दफ़ो अॻु में करे ॿियो दफ़ो थी वियो हाणे टियों दफ़ो आहे वलो तरा जेकॾहिं तूं हुननि खे ॾिसी मतिलबु त जेकॾहिं क़यामत जो जेको हाल आहे उहो उहो अलाह ताला हिते हर हर वराए वराए ॾेखारे थो ईअं पर चए थी जेकॾहिं रसूल खे फरमाए त जेकॾहिं जेकॾहिं हुननि खे ॾिसी त कहिड़े हाल में आहिनि वलो जंहिं महिल परेशान थींदा ऐं अलाह जे अज़ाब खां छुटकारो न लहंदा ऐं वेझे हंदा पखिड़िबा महिल जेकॾहिं ॾिसी जेकॾहिं पहिरीं जो वलो वलव तरा हाणे हीउ तर्जमो पंहिंजो साईं वरी एडिट कयो पंहिंजे दीन मोहम्मद लफ़ाही ऐं ॿिए अलाए कंहिं माण्हू कर पंहिंजो हुआ शिकारपुर जा साईं मरोटी साहिबु पंहिंजो लिखियो पोइ हिननि वरी अॻिते जी ॻाल्हि पहुते पहुते जी ॻाल्हि अॻिते पोइ हाणे फरमाए त वलो तरा जेकॾहिं ॾिसी हुननि खे हितां खां शुरू कजे ॻाल्हि जेकॾहिं हुनखे ॾिसी इज़ फज़ जॾहिं हुननि जी परेशान थींदा फज़ फज़ फज़ा जॾहिं लही वञे हली फज़ या जॾहिं फज़ा अञा चढ़ी वेठी हुजेसि फज़ ॿिनी सूरत में फज़ा फज़ा फज़ा अकबर उहो वॾो जेको हिरास जेको ख़ौफ़ जेको डपु जेको क़यामत जो आहे उनजी ॻाल्हि हाणे थो वलो कजो पोइ चए थो जेकॾहिं ॾिसी त हुन अजब खणी त जंहिं महिल परेशान थींदा अलाह जे अज़ाब खां छुटकारो न लहंदा ऐं वेझे हंधा पखिड़ पखिड़िबा तंहिं महिल जेकॾहिं अजबिल जेकॾहिं हिदायत वारो थी ऐं जंहिं महिल परेशान थींदा अलाह जे अज़ाब खां छुटकारो न लहंदा ऐं वेझे हंदा पखिड़िबा तंहिं महिल जेकॾहिं ॾिसी त अजब हुन करी पोइ उन वक़्तु चवंदा हुआ त हाणे हुन क़ुर ते ईमान आंदोसूं किथे आहे ऐं पोइ उन वक़्तु ॼण हाणे हाणे त वक़्तु वियो हलियो साईं ख़तम थी वई ॻाल्हि तनाउस पोइ किथे आहे उहो तनाउस चवंदा त हाणे हुन क़ुर ते ईमान आंदोसूं ऐं उते दुनिया जे ॾूरे हंध खां खेनि ईमान हथु किथां आण किथां ईंदो यानी हाणे चवंदा हाणे हाणे ताईं वक़्तु पियो हलियो हा ॻाल्हि परे थी वई दुनिया वारी ॻाल्हि दुनिया वई हली बाप हाणे ताईं आख़िरि में आयो हाणे तव्हां छा कबो हू फिरोन जेको आहे आख़िर चई हाणे आऊं मञा थो चई हाणे फ़ाइदो कोन ॾींदी जंहिं वक़्तु निर्गिर निर्गर ते पहुची वियोसि आहे तंहिं वक़्तु जेको आहे सो तौबा क़बूल कोन थी थिए ऐं आख़िरत में तौबा क़बूल कोन थी थिए हाणे चए हाणे छा हाणे वक़्तु पियो हलियो ख़तमु ॻाल्हि आहे وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل पोइ जेके हाणे आकत में ॾिठऊं हज़ार वारो आहे ई आहे हाणे चवंदा हाणे मञूं था पोइ हाणे मञण मां फ़ाइदो कोन्हे पोइ इन खां अॻु में चए थो कद कफ़रू बि मिन क़बलो अॻु में जेके आहे खे कूड़ो चवंदा हुआ पोइ चवंदा ज़ुख चखो पंहिंजो मज़ो पंहिंजो अज़ाब कूड़ो त अचेव तंहिंजो मज़ो चखो हाणे भले हाणे कज़फ वारो लफ़्ज़ु जेको वरी पहिरीं हज़ू सलाह जे मुतलिक़ इस्तेमालु थियो त मुंहिंजे मुंहिंजे कल्ब में विझे थो हाणे त यक फ़ून बिल ग़ैब मकान भाई हाणे ई उन काफ़रनि जे मुतलिक़ हाणे इहा ॻाल्हि थो आहे हालांकि अॻे उन क़ुर खे न मञींदा हुआ ऐं डूरनि हंध खां अण ॾिठो गुमान जा तीर उछलींदा हुआ यक ज़फ़ून बिलब कज़फ़ बिल ग़ैब कज़फ़ बिल मतिलबु ईअं दुखु हणणु ऊंदहि मज़ो तीर हणी छॾणु पराए घर खां पराए जॻहि खां यानी को वेझो कोन हक़ जे वेझो कोन आहे हक़ जे ख़िलाफ़ु तीर वठी हयूं बसि हील हुउमि ननि जे विच में ऐं जो जेकी चाहियूं थिए उन्हनि जे विच में यानी हुननि जा जेके शहवतूं हुननि जो जेके ख़्यालु उन्हनि जे विच में वी न हुउमि उन्हनि जे उन्हनि जेके सदूं कंदा रहिया तंहिं जे विच में हिकिड़ी आड़ कमा फोइल बि अशियो हिम क़बलो जीअं अहिड़ी तरह आड़ विझी वेंदी जहिड़ी तरह उन्हनि जहिड़ी जेके हुननि खां अॻु में ॿियनि खां अॻु कयो वियो यानी अशिया अशिया शिया उहो शिया जी ॻाल्हि आहे हिन में में चारि दफ़ा शिया जो लफ़्ज़ु आहे अशिया जो लफ़्ज़ु आहे प्लूरल में अशिया माना ग्रुप जा उन ग्रुप जा माण्हू <coughs> मिन क़बल कमाफ़ लाइ बि पंहिंजे ग्रुप खे ॾिसी माण्हू चए थो आऊं बि ईअं करियां थो भला छो जो हीउ पियो सॼो करे ईअं मूंखे मज़ो इन में आहे अछा हिन जो जेको ग्रुप आहे हुन सां करे थो भई हिकिड़े गो पॉज़िटिव माना में आहे त हज़रत इब्राहिम अल जे मुतल अलाह ताला फ़रमायो त हुन खां नूह अल इस्लाम जो ज़िक्र करे त पोइ चई त हुन खां उहो नूह अल इस्लाम जे पार्टी जो हो यानी उन ग्रुप जो हो उन नमूने जो उन ख़्यालु उन फ़िक्र जो नबूअत वारो हुयो इन करे पंहिंजो उनजो ज़िक्र ज़िक्र दफ़ो हुयो शे शिया जो लफ़्ज़ु जेको आहे पॉज़िटिव आहे बाक़ी क़ुर शरीफ़ में जेको आहे जिते किथे बि इस्तेमालु थियो आहे त नेगेटिव माना में त माना त ही ग्रुप था ठाहियो तव्हां टोड़ था विझो त फ़र्क़ो था कयो हीअ था कयो उहो कयो शे हिन माना में हिन बेशक उहे वॾे शक में पियल बई हालांकि अॻे हुन कुरान खे न मञींदा हुआ ऐं डूरे हंधि खां हाणे ॾिठो घुमाइण जा तीर उछलींदा हुआ ऐं उहे जेके सदूं कंदा हुआ उन्हनि जे विच में कंदा कंदा रहिया तंहिंजे विच में आड़ बि थी वई जहिड़ी तरह उन्हनि जहिड़नि ॿियनि खां अॻु कयो वियो यानी अॻियूं जेके क़ौम हुयूं उन्हनि सां बि अहिड़े नमूने सां जेको आहे पनिशमेंट ॾिनी वई उन्हनि खे तीअं जेको आहे हिननि जे विच में बि अहिड़े नमूने सां पनिशमेंट कई जो हिन सदूं